Pakartoto įstatymo knyga. 31 skyrius. Moze nuėjo ir kalbėjo šituos žodžius visam Izraeliui. Šiandien man jau 120 metų. Aš nebegaliu daugiau išeiti ir įeiti. Viešpats yra man pasakęs, nepereisi per Jordaną. Viešpats, tavo dievas, eis pirma tavęs. Jis išnaikins visas tas tautas, tau matant, ir tu jas nugalėsi. Jozue eis pirma tavęs, kaip viešpats kalbėjo. Viešpats padarys, kaip padarė Amoritų karaliams, Sihonui ir Ogui ir žemiai tų, kuriuos jis sunaikino. Viešpats atiduos juos tau kad pasielgtum su jais, kaip įsakiau. Būk drasus ir stiprus, nebijok ir neįsigask jų, nes viešpats, tavo dievas, yra su tavimi. Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs. Po to Moze pasišūkė Jozue ir jam tarė, Izraelitams girdint, būk drasus ir stiprus, Tu įvesi šito tautą į žemę, kurią viešpats prisiekia duosias jų tevams, ir tu jei jiems padalinsi. Viešpats bus su tavimi. Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs. Nebijok ir nenusigask. Moze surašė šitą įstatymą ir padavė jį kunigams, Levio sunums, kurie nešė viešpaties sandoros skrynę ir visiems Izraelio vyresniesiems. Jis jiems įsakė, kas septynerius metus atleidimo metais per palapinių šventę visiems izraelitams susirinkus viešpaties tavo dievo pasirinktoje vietoje skaitykite šito įstatymo žodžius visam Izraeliui girdint. Sušaukite žmonės vyrus, moteris, vaikus ir ateivius, gyvenančius su jumis, kad klausydami mokytųsi ir bijotų viešpaties, savo dievo ir vykdytų visus šio įstatymo žodžius. Kad jų vaikai, kurie dar jo nežino, girdėtų ir mokytųsi bijoti viešpaties, savo dievo, visą laiką, kol gyvensite žemėje, kurios einate paveldėti, persikelia per Jordaną. Viešpats tarė Mozei, tavo mirties diena jau arti, pasišauk Jozuę ir atsistokite susitikimo palapinėje. Ten aš jam duosiu nurodymus. Moze ir Jozuė nuėjo į susitikimo palapinę, o viešpats pasirodė debesies tulpe. Viešpats tarė Mozei, tu užmiksi su savo tėvais. Šita tauta vėl klaidžios, sekdama kitų tautų dievus žemėje, į kurią einate gyventi. Ten ji paliks mane ir sulaužys sandorą, kurią su ją sudariau. Tuomet mano rūstybė užsidegs prieš ją. Aš pasitrauksiu nuo jos ir ji bus sunaikinta nelaimių ir vargų spaudžiama. Ji supras, kad aš ją palikau. Aš negelbėsiu jos dėl visų piktybių, kurias ji darė, sekdama kitus dievus. Taigi dabar užrašyk šitą giesmę ir liep Izraelitams išmokti ją gėdoti, kad man šita giesmė būtų liudijimas prieš Izraelitus. Aš juos įvesiu į žemę, plūstančią pienu ir medumi, kaip prisiekiau jų tevams. Kai jie pasisotins ir nutuks, jie garbins kitus dievus ir jiems tarnaus, o mane paniekins ir sulaužys mano sandorą. Kai juos prislėgs nelaimės ir vargai, šita gesmė liudis prieš juos, nes ji bus jų palikonių lūpose. Jau šiandien žinau jų mintis, ką jie darys, dar neįvedęs jų į žemę, kurią jiems pažadėjau. Moze užrašė šitą giesmę ir jos išmokė Izraelitus. Viešpats davė įsakymą Nūno sūnui Jozuei. Būk drasus ir stiprus, nes tu įvesi Izraelitus į žemę, kurią pažadėjau, ir aš būsiu su tavimi. Kai Moze pabaigė užrašyti šito įstatymo žodžius knygoje, jis sakė levitams, kurie nešė viešpatės sandoros skrynę. Imkite šitą įstatymo knygą kaip liudymą prieš jūs ir ją padėkite prie viešpaties, jūsų dievo sandoros skrinios. Aš žinau tavo maištingumą ir kietas prandiškumą. Dar man gyvam esant ir gyvenant su jumis, jūs maištavote prieš viešpatį juo labiau priešinsitės man mirus. Sukvieskite pas mane visus giminių vadus ir vyresniuosius. Jiems girdint paskelbsiu šituos žodžius ir liudininkais prieš jūs šauksiu dangų ir žemę. Aš žinau, kad man mirus jūs elgsitės piktai ir greitai nukrypsite nuo kelio, kurį jums nurodžiau. Vėliau jūs užgrius nelaimės. Kaip tik tai elgdamiesi, sukelsite viešpaties pyktį savo rankų darbais. Tada Moze visam Izraeliui girdint kalbėjo šios giesmės žodžius.